بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول المصنف حفظه الله تعالى النقطة السادسة ذكر بعض سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية tupo katika nukta ya sita katika kitabu cha mahi ya salafia cha Sheikhuna Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala ambapo tumefika katika nukta hiyo ya sita inayosema kutaja baadhi ya alama za manhaji salafi au salafia. Anasema shekhe, Allah muhifadhi, takarara mimma madha anna salafiyata hiya siratul mustaqim Imetangulia huko nyuma tukiwa tunaonyesha kwamba salafia ndiyo njia iliyonyooka, mansalakaha naja, yeyote ambaye atakefuata njia hiyo ataokoka. Waman tarakaha dhalla wa na ambaye Atakaye iacha njia hiyo atapotea na ataangamia, waliyadhu billah. Allah tukinge na jambo zima la kuiacha na kupotea kwenye njia hiyo. Lidha, kwa sababu hiyo, falihadha almanhaji almubarak walihadhihi alda'wati almubarakati jumlatun kabiratun min almazaya wassimati albarizati. Sema sababu hiyo basi, manhaji hii iliyobarikiwa na dawa hii iliyobarikiwa pia na jumla iliyokuwa kubwa ya alama na sifa zilizowazi wazi alama na sifa zilizo wazi simatu wa سمات ومعالم wa manhaji nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min بعده ila khair Alama hizo na sifa hizo na mambo hayo, kwa ufupisho tu uliokuwa mkubwa, tutaita kwamba ni alama za dawa na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yani njia ya Mtume swalla sallama na sahaba zake waliokuja baada yake, la ghaira, sio alama zingine au sio alama za mtu mwingine. famin maalimi wasimati simati hadha almanhaji au hadhihi da'wati salafia, katika alama za hii manhaji au hii da'watu salafia, dawa ya salafi Awalan tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, ni kuhakikisha ule utumwa wetu sisi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi ni waja wa Allah na si vinginevyo. Hiyo ni katika alama za hadhihi dawa, kwamba mtu anayefuata manhaji hii lazima ahakikishe kwamba yeye ni mja wa Allah, yeye si Mungu, na yeye anastahiki na analazimika kumwabudu Allah na wala si mwingine asiyekuwa Allah. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya mtu kuwa anafuata manhaji an-nubuwa. Kwa hiyo kila mtu mwenye kufuata tauhidi aliyejiweka mbali na shirki mtu huyo tayari anakuwa amefata manhaj as-salafia na anakuwa amefata da'wat as-salafia miongoni mwa alama alama ya pili tahqiqu tajridi ittiba'i li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kuhakikisha salazima la kupwekesha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama na si mwingine kwamba katika mutabaa unatakiwa ujarid uwe umehakikisha umemfuata mtume peke yake na si mtume na mwingine au na si mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo mtu ambaye anayejitahidi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam huyo anakuwa anahesabika kwamba ni katika watu kufuata manhaj na watu kufuata hii da'wa salafia. Katika alama ya tatu, luzumu fahami salafi salih, luzumu faham salafi salih, kujilazimisha kuwa sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia liladillati shar'iyya kwa kufuata dalili za kisheria wa adami al-khuruj an dhalik na kuto kutoka kuto kutoka katika hilo yani tukaposoma dalili za kisheria katika kitabu na sunna basi lazima dalili hizo ujilazimishe na vile ambavyo walivyofahamu hao wema waliotangulia alilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba amesema Allah na amesema mtume na amesema sahaba hii ndio ilmu kwa hiyo ukimwona mtu ana alama hizi tatu kwanza kabisa anamwabudu Allah hamshirikishi tena ibada hakika jidhalisha kwa Allah akiri kwamba yeye ni mtumwa wa Allah na mja wake anahakikisha kumfuata mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam na si mwingine hamfuati mtume na akamfuata asiyekuwa mtume maana mzushi anahakikisha yote ambayo anayasoma katika kitabu na sunna anayafahamu kama walivyofahamu masahaba na tabi'in na atba tabi'in man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin anahakikisha hilo majilazimisha na ufahamu wa wale asisome aya kisha akafahamu vile ambavyo akili yake inamtuma huyo anakuwa ameepukana na alama za masalafi epukana na njia ya masalafi epukana na da'watu salafia da'watu salafia ambayo ni da'watu mubaraka inamlazimu mtu awe na alama hizi awe na alama hizi rabian katika alama za hadha almanhaj na hadhihi dawa salafia alhadharu watahdhiru min albid'ati walmubtadi'a alhadharu kuwa na tahadhari watahdhiru na kutahadharisha min albid'ati watahadharisha na kuwa na tahadhari na bid'a walmubtadi'ati na watu wa bid'a kwamba wewe mwenyewe utahadhari uwe na tahadhari ya kukaa chonjo na watu wa bid'a na bid'a yenyewe kadhalika katika alama za manhaji hii katika alama za hii da'watu salafia mtu unatakiwa uwe unawatahadharisha watu na bid'a na watu wa bid'a yaani baada ya wewe mwenyewe kutahadhari kadhalika uwatahadharishi watu kwamba jamani fulani mwangalieni ni mtu wa bid'a tahadharini naye kadhalika jambo fulani ni bid'a jitahadharini nalo tahadharini nalo melewana eh kiona jambo hili basi ujue hii ni katika alama ya manhaji hii na ni katika alama ya da'wa hii as-salafia alama ya tano alwasatiyatu baina alghuluwi waljafai alwasatiya wasatiya ni mtu kuwa kati na kati baina alghulu ambao ni kuchupa mipaka <coughs> yani kuzidisha waljafa na kupunguza unatakiwa ili mtu uwe umeshika manhaji hii na umefuata hii da'watu salafia uwe ni mtu wasatun baina dhalalatain dhalalatul jufatu wa dhalalatul ghulat wale ni kuchupa mipaka kama vile takfiriyun ambao wamekuwa katika mlango iman wanamkufurisha sahibul kabira nasema mtu atakayefanya madhambi makubwa anakufuru hii tunasema ni ghulubu ukisema madhambi makubwa madhambi makubwa yanatofautiana mtu akifanya shirki ambayo ni dhambi kubwa anakufuru ama mtu akifanya dhambi kubwa ambayo si shirki hakufuru hata kama itakuwa ni dhambi kubwa kiasi gani kwa hiyo hawa wakafanya ghulu wakafanya ghuluu na kusema kwamba mtu huyu atakufuru na akifa atafikia motoni na ataishi humo milele kinyume na alsunna waljamaa ambayo sisi tunasema kwamba sahibul kabira mu'minun imanihi fasiqun bikabiratihi huyu ni muumini kwa imani yake na ni muovu na ni fasik kwa madhambi yake makubwa akifa anakuwa chini ya matakwa ya Allah tabarak wa taala insha adhabahu wa insha afa anhu Allah akitaka atamwadhibu na akitaka ata tamsamehe hii ndio wasat hii ndiyo wasat kwa hiyo miongoni mwa alama hizi za daa salafia na manhaj salafi ni mtu kuwa wasatun baina al alghului waljafaa sadisa na thabatu ala al-haq mtu salafi mtu anayefuata tu salafia lazima awe na sifa ya kudhibiti katika haki huu ni msingi katika misingi ya salafia ama leo uko kule kesho uko huku ha? Eh? leo unaonekana shika majuzu, kesho unaonekana unasema kwamba haifai, leo unaonekana kwamba haifai, kesho akikukuta huko msiba unaita makhurafi. sio sio sio alama katika alama za masala. Umeona mtu huyu ndio si sala Ah, tukia sana katika baadhi ya, ya watu hapa utasema mimi ni katika masalafi, mimi katika ahli sunna wal jamaa, lakini ikitokea msiba anaosimamia khurafi tu bid'a sufi kitokea harusi wanasimamia masufi mfano iko mingi ya watu wetu tena karibu sema shekhe unajua hapa ndio jirani yao sasa hawa majirani zetu tutawaambia nini hapa huyu hawezi kabisa isikuwa lazima asimamie mtu fulani tunafahamiana eh hasa ni, ni, ni katika muyumbo na hizi alama katika alama za salafi na dawa salafia dawa salafia ni kudhibiti katika haki hivyo tutakavyokuwa miongoni mwa hayo katika maharusi watu wanaoimbishwa na wake zao kuhusiana na masuala mazima ya ngoma chiriku taalimu na mengine yanafana haya dawa salafia imeshakuambia kwamba masala ya ngoma ikhtilat masala ya wanawake kupayuka kutoa masauti ah, masala ya kupiga mapicha kutuma mitandaoni na wengineyo ambayo yanatengenezwa na masala haya yanayosababishwa na sherehe za harusi hayafai. Unakuta leo mtu hivi anasema hafai, akitokewa na harusi unakuta yeye yuko katikati. Jambo hilo lafanyika nyumbani kwake. Thabata ala alhaqi ni katika simatu hadha almanhaj wa hadhihi ad-da'wah as-salafiyya naelewana ya shekhe eh thabata ala alhaq lazima salafi yathbut ala alhaq mahama kanat adh-dhuruf nipe talaka chukua Nawa, nipe talaka chukua خلاص lakini mtu kila akiangalia tumeishi miaka kumi tumeshazaa watoto bora tuingie motoni yote nadhani ndio jawabu lake siwezi kumwacha bora tuingie motoni yote lakini hili ambalo linalokufanya wewe usimpe talaka ni sababu miongoni mwa sababu Allah anaweza akakuingiza motoni kitaka Allah uingie motoni kwa hizi Allah atakuingiza motoni bali ni sababu za kuingia motoni sababu ni maasi na maasi sababu ya kuingia motoni sasa haiwezekani basi خلاص mpe talaka siku tatu mpe uone katika hichi kipindi cha eda atarekebishika umrejee hakurekebishika, huyo hakufai, hakufai. allahumma mustaan. Miongoni mwa alama pia za hii da'watu salafia na hii manhaj as-salafi ni alhirsu ala al-ijtimai wal-itilafi ala al-haqqi wa bil-haqq. Alhirsu ala al-ijtimai ni mtu kupupia juu ya swala zima la kukusanyika na kuungana wal itilafi na kuungana ala alhaqi juu ya haqi wa bilhaqi na kwa sababu ya haki watu wanaungana juu ya haki kadhalika wanaungana kwa sababu ya haki umeelewana eh kwamba tunaungana kwa haqi na kwa sababu ya haki ama kuungana kwa batil na kwa sababu ya batil muungano huu si katika alama za salafia hapo watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba umoja uliokusudiwa na Uislamu alioutaja Allah waatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku sawa na aliyoutaja Mtume sallallahu alayhi wasallam antasimu bihablillahi jami'a umoja huu umoja huu ni umoja wa haki na kwa sababu ya haki si umoja wa kitu kingine kukiwa kutakuja umoja wa haki na kwa sababu ya haki basi huo ndio umoja tunatakiwa tushike kwa mikono miwili ama umoja wa watu katika batil na kwa sababu ya batil umoja huu si umoja wa kuangalia na wanaoshikamana katika batil hawa hawashikamani katika manhaji iliyokuwa sahihi wanashikamana katika manhaji ya batil ثامنا katika alama za hadha almanhaj nabdhul furqati walikhtilaf ni kuondoa mifarakano na tofauti kwamba kila sehemu ambapo naona watu wanatofautiana farakana natakiwa tujitahidi kutafuta sababu zote za kuondoa mifarakano hiyo tofauti hizo na kuwasuluhisha watu wawe kitu kimoja katika manhaji ama tukitofautiana katika manhaji huyu akawa hataki manhaji huyu anataka manhaji tunamnasihi akishindwa khalas shindo kurudi katika manhaji. Sababu manhaji sote tunatakiwa tuifuate. Manhaji hii si ya mtu, kama jinsi ambavyo watu wanashikamana katika taasisi, watu wanajenga wala na baraka katika taasisi. Taasisi ni kitu kingine na manhaji ni kitu kitu kingine. Taasisi ni kitu kingine na manhaji ni kitu kingine. Ansaru sunna taasisi sawa ambayo kwa miaka hii ya nyuma imekuwa ikiongozwa na kina Sheikh Kazema Allah arhamuhu na Sheikh Riziki Abdul Razak maarufu eh? Allah yahfadhu baada ya Sheikh kufa واضح na Sheikh Abdul Razak kuachana na baadhi ya misingi isiyokuwa sahihi na kutoka rasmi na kuachana na yale ambayo aliyokuwa anayaongoza na kuyashika kutoka rasmi kwamba na mambo haya naona kwamba katika dini yatakuwa hayapo hayafai sasa so, tarishajua khalas haula innas watu hawa wa rasul na uongozi wao, wamekuja Kigoma wakachagua matakfiri takfiriyuna, juhala, watu ambao hawajawahi kuwa watu wa sunna tangu wazaliwe. Wengine hawakuwahi kuwa hata Ansar Sunna tangu wazaliwe. Kitaka kwa majina tunayo tukawatajia sababu balozi ah Sura Maburunge Saidi Saidi mwingine ajaliwa sikaza wakaza watu wengi huko vijijini ndio ziseme huko vijijini ndio ziseme hawa watu kwa sababu maskini ya Mungu wao hawana wanachokijua katika dini bila kusema kama hawana wanachokijua katika sunna yaani kule kusema hawana wanachokijua katika sunna pia tutakuwa tumewaonea dini yenyewe hawajui sio tunafahamiana wanachokifanya sasa hivi ni kutengeneza ugomvi usiokuwa na sababu kutengeneza chokochoko zisizokuwa na sababu, wanapita huku wanapita kule, sehemu yoyote kwamba wanajua sisi tuna kituo, basi sehemu hiyo wanaenda wanawapasua wale watu kwamba daini sisi ni ansursuna. Kwani ansursuna huku wana kituo? Huku ansursuna kama taasisi, walillahi alhamdu, watu wa zamani wanajua hawakuwahi kujenga hata choo cha msikiti huku Kigoma tena ninalosema ni Kigoma nzima hawakuwahi kujenga hata choo sasa nyinyi juzi tu ndio mmechaguana hasa hiyo ardhi mtakuwa mmetoa wapi ambayo sasa hivi ina kituo labda au ardhi ambayo imenunuliwa miaka sita hii nyinyi mmeitoa wapi haya tokea Kasulu wamekwenda Mvugwe na maeneo mengine tofauti tofauti wakiwashawishi watu kwa sababu watu wakigoma si hisia zao wanahisi kwamba sunna ni asal sunna yani ukitoa nyinyi hapa mambo tayari ili mnalijua kama asal sunna ni taasisi tu na kuna makorafi sawa lakini kuna watu wanajua kwamba ukisema sunna ni asal sunna Sasa wale waumini wale nashaishia bwana, msikiti huu kwa sababu ulikuwa ni msikiti ambao unaongozwa na Sheikh Riziki, basi ni msikiti wa Ansar Sunna. Tangu lini? Kwani hawa Ansar Sunna wenyewe hawajui kwamba huko hawakujenga chochote? Hata huu msikiti wetu huu wako kwa Mzikitamu ni msikiti kwa usajili wa Ansar Sunna, kisio wao Sheikh Rashid sio hawana mia au hamsini au kumi waliokuja wakasema kwamba hiyo hapo wazee jengeni msikiti wamemdanganya Sheikh Kazema takriban zaidi ya miaka ishirini takujengea msikiti takujengia msikiti takujengia msikiti tangu miaka hiyo hakujenga akiwa wana misikiti sehemu zingine ambayo hata mingine haiswaliwi Mimi kwenda Kimanzi Chana kama sio Kimanzi Chana kila kilalini kiko mbele ya Kimanzi Chana. Nadhani Kimanzi Chana. Kuna msikiti mkubwa, shule ni madarasa sita. Hii shule haisomewi. Msikiti unaswali watu wawili na msikiti umefungwa pia. Yaani sisi tumefika pale msikiti umefungwa. msikiti wenye, shule wenye shule madarasa sita, si msikiti ambao kama tunapewa sisi hapa, hawa watoto wetu hawa wanakaa humo wamejazana, si neema hii? Sasa almuhimu, mambo kama haya tunayaeleza pale ambapo unapokuwa watu wanasababisha ule mpasuko, sababisha vurugu. Lakini msingi wa mpasuko ni nini? Dini? Hapana, si dini ni dawa hapana si dawa ni kwa sababu ya utaasisi kwa sababu ya, ya utaasisi tu basi fanyeni kazi taasisi si haramu ikiwa itakuwa ni sababu ya kukufanyia wewe pesi kufanya kazi ya dawa lakini kama ikiwa taasisi itakuwa kwa sababu ya fitna kwa sababu ya hizbia taasisi itakuwa ni haramu mutlaka ndio sababu ya ulama kuharamisha taasisi ndio sababu wanaochuoni kuhamisha ta, kuharamisha taasisi watu wanazifanya taasisi kuwa chumo la matumbo yao wanakula moto kupitia taasisi ikiwa ni hivyo ndivyo ilivyo basi taasisi hiyo la shaka itakuwa ni haramu sisi hapa katika mkoa wetu tunafanya dawa ya kimya kimya kuwafundisha tu watu kwa sababu hawa watu hawa hawa watu hawa hawa watu walikuwa ni masalafi watu hawa huko nyuma walikuwa ni masalafi walikosa baadhi ya miongozo tu ya kujua hili ni hivi na hili ni hivi basi sasa kuna ugomvi wa kusema kwamba wao sura Sunna mimi si Ansar Sunna kwani wao Sunna dini Ansar Sunna si dini ukibaki wewe na hayo mambo yako hayo ya kihizbia basi unajikuta wewe mwenyewe umeshatoka katika manhaji salafi ambayo ni kitabu na sunna ufahamu wewe malotangulia Tunaweza sisi kumhizibisha mtu, kumtoa mtu katika manhaj, kumtoa mtu katika dini. Watu wamekuwa wamezeke hapo, ni manhaj. hii hii manhaj salaf, ambao mashekhe ndio hawa hawa ambao waliokuwa wanafundisha manhaj. Yaani mstari ndio ule ule. Sheikh Azema amekufa akiwa katika manhaj gani? Allah amrehemu. Manhaj hii Am, alibadilisha maneno yale aliyokuwa akisema miaka hiyo kuanzia sabini tuli ya 80 90 2000 nadhani kama miaka 2015 16 17 mwaka juzi ndio yale yale hamkumkamata shehe mbona unatubadilishia dini ndio ile ile bimaana ndio ile ile da'watu salafia al-ihtilaf bil kitabi was sunna wal istimaa bil kitabi was sunna wa adam madha al furqatu wal ikhtilaf kwa lazima tufahamu jambo hili sababu kwanza hakuna ugomvi. Inasema dawa hii haitaki ugomvi wala haitaki mvutano. ukiwa wewe umeona kwamba hiyo taasisi unataka uisimamie uwe kama amiri, sawa na dola baadaye ushike, sio uamiri tuishie umaa, uwe amiri pia wa mkoa, kwa maana ya dola isimame chini yako, uwe lakini dini yako dini gani? Si ya Uislamu. Manhaji yako manhaji gani? Iwe manhaji ya salafi acha hizbia acha nini hizbia shika manhaji kisha dini iende mbele na mwingine kwa taasisi yake nyingine na mwingine kwa taasisi yake nyingine na mwingine kwa taasisi yake nyingine wote mkifuata manhaj salafi uislamu utakwenda utakwenda mbele katika simat ni hiyo nabzul furqati wal ikhtilaf kwa tunasema kwamba sisi hatutaki mpasuko lakini mpasuko upi ndio umekuwa hizbi afu tuwe na wewe Ah, haiwezekani haiwezekani mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wa kwanza kuja kuwatenganisha makureshi makureshi walikuwa watu wote kitu kimoja makureshi walikuwa wote kitu kimoja anakuja abraha kuvunja alkaba anamkuta abdul muttalib ndio kiongozi wa makureshi anawaambiaje twendeni mlimani na ng'ombe zetu na ngamia zetu tumwache abraha na mungu wa nyumba hii kuna aliyebaki hakuna aliyebaki kwa sababu wote walikuwa wana fikra moja itikadi yao moja aliyokuja kuwafarakisha ni nani ha kana nasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin hawa manabii ndio waliokuja kuufanya umma huu utengane sasa tunatakiwa tubeze furqa ikhtilaf lakini tubaki katika manhaji salafi tuachane na hizbia tuachane na asabia na kila ambalo litakaloweza kututoa sisi katika hii manhaji sahihi tuachane nalo ukifanya hivi wewe unakuwa kwako inaonekana alama ya hii da'wa as-salafia na hii manhaj salaf tasian الحرص على تحصيل العلم النافع hirsu ala tahsili alilmi nafi kupupia juu ya kuipata elimu hii yenye manufaa wa nashrihi baina nasi na kuieneza baina ya watu wa da'watihim ilayhim na kuwaita watu kwenye hiyo dawa ma sabri ala aladha fihi mal sabira al adha fihi, pamoja na kusubiria maudhi ambayo yanapatikana ndani ya dawa hii. Ambavyo vyote ambavyo itakavyokuwa, ukifuata dawa tu salafia, lazima utapata maudhi kutoka kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, jirani zako, wale unaoishi nao, wafanyabiashara wenzako, lazima. Kwa hiyo katika alama za manhaji hii na hii dawa ni mtu kupia juu ya ku ipata elimu tena elimu yenye manufaa sio kwenda kuchukua elimu kwa mshirikina mwezi ramadhani unakuja taona baadhi ya watu wenye kunasibisha na sunna wanakwenda kukaa chini ya mirumba kusikiliza darsa za washirikina katika misikitini ya bida katika misikiti ya bida kusikiliza darsa za washirikina naam tunasema washirikina kwa sababu hata katika darsa zao wanatangaza washirikina matangazo ya ushirikina na wanautetea ushirikina. Ah, mtu wa mtu aibu anataka useme nini? Sio mushiriki, mushiriki. Ashiran al'amalu bil ilmi, kufanyia kazi ilmu. Kufanyia kazi ilmi. Wa hadhihi al maalimu ayuha al ahibatu, anasema Shekhe Allah muhifadhi na hizi alama, enyi vipenzi adillatuha kathira dalili zake ni nyingi liman taamala nususa luhayain kwa yule ambaye atakayezingatia dalili za wahai mbili maana kitabu na sunna wasirata nabii saw sallam, na akazingatia mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa min aladillati aljamiati na katika dalili zile zenye kukusanya litilkumul maalimi zenye kukusanya alama hizo hadithun azimun jalilun ni hadithi tukufu na hadithi kubwa kabisa wa hadithi la Irbad ibn Sariya na hadithi ya Irbad ibn Sariya sahaba huyo Abi Najih wa kad marra maana ghaira na imetangulia hadithi hii zaidi ya mara moja fi aadatihi ifada na katika kuirejea pia kuna faida qala radhiyallahu an anasema irbad Allah amuiradhi adana rasulullah sallallahu alayhi wasallama mau'izatan wajilat minha alqulub mtume sallallahu alayhi wasallam alituwaiz mau'iza ambayo nyoyo zilipatwa na uoga kwenye maidha haya wa dharafat minha aluyun na machozi macho yalitokwa na machozi fakulna ya rasul Allah tukasema ewe mjumbe wa Allah kaannaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina ewe mjumbe wa Allah kana kwamba haya ni mau'iza ya kuaga em tuusie qala akasema Mtume SAW usikum bitaqwallahi na kuhusieni kumcha Allah wa ta'ati na kusikia na kutii wa inta amara alaykum abdun hata kama atakutawalini nyinyi mtumwa fa innahu man yaish minkum hakika si vinginevyo yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu fasara ikhtilafan kathira ataona ikhtilafu nyingi maana yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu baada yangu katika imekuja fa alaikum bisunnati basi ni juu yenu nyinyi kufuata sunna zangu wa sunnatil alkhulafai rashidin mahdiyyi sunnatil alkhulafai rashidin mahdiyyi na sunna za makhalifa waongofu hadd alaiha bin nawajid tishkeni sunna hizo kwa meno ya magego wa iyyakum wa muhdathati al-umur na jitahadharini na mambo yenye kuzuka fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila uzushi ni upotevu. Anasema shekhe, fataamal ma'iya barakallahu fik ma fi hadha alhadith aljami' min alfawaid almuzhirati limaalimi hadha almanhaj alsalafi. Asema zingatia pamoja na mimi, Allah akubariki yale ambayo yaliyopo katika hadithi hii, yani hadithi ya Irbad hadithi ambayo imekusanya faida zenye kudhihirisha alama hizi au alama za manhaji hii manhaji salaf fafihi alwasiyatu bitaqwa Allah azza wa jalla ndani yake kuna wasia wa kumcha Allah wa infadhiha wa fi infadhiha tahqiqun lil'ubudiyyati lillahi jalla wa ala na'am Asema na katika kutekeleza usia huo kuna kuhakikisha ule utumwa au kuwa mtu ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba upo tayari kumwabudu yeye Allah peke yake na kutokumshirikisha wa fihi alwasiyatu walamru biluzumi sunnatihi sallallahu alayhi wasallam pia ndani yake kuna wasia na amri ya kulazimiana na sunna ya Mtume swalla sallam wa fi hifadhiha tahqiqu tajridi litibai li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuna kuhakikisha lile sala la kushikamana na sala zima la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani kupwekeka katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fihi alwasiyatu wal amru na pia ndani yake kuna husia na amri biluzumi sunnati alkhulafai rashidin ya kujilazimisha na sunna ya makhalifa waongofu fi mfadhi dhalik tahqiqun liluzumi fahmi salafi radiyallahu anhum kama man na katika kutekeleza hilo kuna kuhakikisha kulazimiana na fahamu ya wema waliotangulia kama jinsi ambavyo walivyotangulia huko nyuma. Wafihi tahdhiru min albid'a, ndani ya hadithi hiyo pia kuna kutahadharisha watu kutokana na bid'a. Wafi infadhihi, na katika kutekeleza hilo tahqiqu tahdhiri min albid'i wal hadharu minha wa min ahliha, yale ambayo tuliyataja yote yapatikana katika hadithi hii kuhakikisha utahadharisha watu kutokana na bid'a na wewe mwenyewe kuwa na hadhari nayo na kuwa na hadhari na watu wa Wa wafihi aidha na katika hadithi hii pia anna man lazima sunnata bifahami salafi kwamba yule ambaye atakayelazimiana na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia hakaka alwasatiyya ash-shar'iyya atakuwa amehakikisha ule ukati na kati wa kisheria ambao ndio ambao waliokuwa nao ahlusunna waljamaa, baina alghulu waljafaa walhaqiqata baina alghuluwi waljafa na hakika wa mtu kuwa baina ya ghuluwi na jafa wa kana ala alwasati baina tarafai naqidhi na akawa katikati ya ncha mbili zenye kukinzana wafi aidha atahadhiru min alfurqati waliktilafi almadhmum pia ndani yake kuna mtu kutahadharisha kutokana na furqa na ikhtilafu iliyokuwa mbaya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fasara ikhtilafan kathira kwa kauli ya mtume anayesema kwamba ataona tofauti nyingi innahu man minkum fasara ikhtilafan kathira atakaishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi faman lazima amina alikhtilaf alkathir yule ambaye atakayelazimiana na sunna atakayelazimiana na manhaji hii basi ataamanika na kupata amani ya hizi ikhtilafu nyingi wa hadha tawjihu an-nabawiyyu na haya maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameyaelekeza mtume wasallam yatadhamanu nassan wastimbata yanaenda sambamba na dalili yenyewe na faida inayotokana na hiyo dalili al-amra bilijtimai sawa amri ya watu kuwa, kuwa kitu kimoja yani watu kukusanyika walitilaf na kuungana bilhaqi kwa sababu ya haki wa ala haqi na juu ya haki walil haki na kwa ajili ya haki liqaulihi fa alaykum bi sunnati wa sunnati kulafa ar-rashidin addu alayha bin nawajid wa min al-ma'lum al bayyin annahu la yumkin tatbiq hadhihi al ma'ani wa dhuhur hadhihi هذه simati illa bil ilmi إلا بالعلم an-nafi' anasema na katika jambo lenye kufahamika lilo wazi kwamba haiwezekani kutabikisha maana hizi na kadhalika kudhihiri alama hizi isipokuwa kwa elimu ya kisheria yenye manufaa, kwamba jamii haiwezi kuwa katika sura hii ambayo tulioeleza, wakawa wamejipamba na alama hizi za dawa hii salafia, kadhalika za manhaji hii asalafi, isipokuwa ni kwa elimu ya kisheria yenye manufaa. Kwa hapa unaona umuhimu wa watu kusoma na kwamba siku zote kila atakayesoma ndiye atakayekuwa ni salafi, na atakayeacha kusoma huyu atakuwa anasema sema tu maneno na kila atakayesoma ndiye atakayekuwa salafi, na ambaye hataikusoma huyu atakuwa salafi maneno, kwa maana ya maneno haya, kwa sababu wewe utabadilika vipi kama ni mtu umeishi katika khurafa zaidi ya miaka 60 unaishi katika ghurafa zaidi ya miaka 40 zaidi ya miaka 30 zaidi ya miaka 20 ukaisikia manhaji ukaipenda ndio utaifuata haiwezekani kwa sababu yale ambayo yaliyomo mule itakuwa ni mazito na yanatofautiana na yale maisha yako ya kawaida kwa ni lazima usome na ukubali kufungua moyo wako uweze kuyakubali yale ambayo unayoyasoma kisha ndio uwe sasa ni mtu ambao unafuata manhaji hii na alama hizi tulizozitaja zitaonekana katika matendo yako qala al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala al-khair was-sa'adatu was-salah wal-kamal munhasirun fi nawai anasema Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Harrani anasema Allah mrehemu kwamba khairi na bwana na utukufu na salah na utengeneaji kwamba mtu kuwa saleh kuwa mwema walkamal na ukamilifu munhasirun hivi vitu vimefungwa fi nawaini katika aina mbili za mambo fil ilmi nafi kwanza kwenye jambo la elimu ni manufaa watu wasome elimu ni manufaa wanufaishe waweze kuipata khairi waweze kupata utukufu waweze kupata wema na ukamilifu kadhalika wal amali salih baada ya kusoma mtu aweze kufanya matendo yaliyokuwa yaliyokuwa mazuri baada ya kusoma aweze kufanya matendo yaliyokuwa yaliyokuwa mazuri نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك